Kristina, zorita gabon. Gabon. Euskaraz bizi nahi dute atalean, epaile lanetan ibilizara, Eta, bueno, usue hartzeluzen e, eh, egunero izan da irabazle amater atalean, eta profesionaletan aldiz e, koldo almendo zen e, garai berriak. Piskan laburtuko ditugu bi filmak, eguneron ze ikusi duzu zergaitik irabazi duxuek. Egunero filma oso zango e, genuke e, da, hor hitzak erabiliz, baina ez hitz eginez, kontatzen du historia bat, ez? Nolatan hor agertzen da pertsona bat, ematen du ba, txarritarra daena, eta bar, eta saiatzen nahi dena Euskaraz ikasten. Orduan jarrita dauka bere eguneroko historia guztietan, dauka nola da Euskaraz, nola egin behar duen Euskaraz, eta ze izan dauka, nola, e, e nola izan datu, baina nola ere ba, eh dena e, a, e, eh, ba, e, ba, ez dakit bakarrik izena, baizik eta bizen, eh, eta erabili behar duen ere e, ba, adverbioak eta eta guztiak, ez? Eta hori hori hartuta kalera doa eta konturatzen da kalean e, kontrakoa gertatzen zaiola. Ez daukala euskarako euskarria edo ez duela jendea euskaraz egiten, naiz eta esan bezala ez da hitzik e, e, esaten, Baina momentu batean, bera, penatzen denean, ikusten du, ba, etortzen zaiola euskaldun bat, edo euskaraz, ahitu nahi duen bat. Eta orduan hori da ez, ze zaitasunak ditugun euskaraz zaiteko, eta ikasteko batzuk e, saiatzen nahi ze zaitasunak izan dituz e, dezaketen eh, ingurua euskara, euskalduna ez balin bada. Eta hori labur biltzen du ba, egunero filmak. Atal profesionalean aldiz, e, garai berriak izeneko filma, benetan labur laburrak irabazi du, eta Guardia Zibil euskaldun bat Ba, nik uste dut gainera e, horrek hori uki behar du ez, leheno komentatzen genuen bezala ez, hori uki behar du e, film bat, film labur batek. E, oso denbora laburren edo denbora nahikoa baina labur batean historia sendo bat kontatu eta historia boroil bat kontatu eta kasunetan, ba hori, Hasian ez dugu ikusten norden, euskara euskara irratia entzuten nahi dela, euskara euskarazko irrati bat entzuten nahi dela entzuten dugu, e, gozaltzen nahi da, bat batean eunkari bat euskaraz ere irakurtzen du, eta planoa irekitzen da eta guardia zibil bada. Eta gainera, nik uste toke asken tokea da, guardia zibil hori ateatzen da, egunkari euskarazko egunkari hori e, alboan duela eta kanpora doala. Eh? Alegia bere guardia zibil postura horrekin, kanporatzen da euskararekin. Osea, nik uste hori hor dago koska, ez? Nik hori komentatzen nioen aupeka, ba, askotan nahitzen zen, ez? Ba, igual, gara batean, ba, ba, infiltratzen ziren guardia zibilak edo, eta euskara ikasten zutenak, baina best, kontrolatzeko nahi badazu ona hemen da e, bere e, euskara e, egin duena eta hori da ba bai garai berri batzuen ba, e, izan daiteke edo bueno izan daiteke ez dauka badauka nik uste mamila daukela egun gauen bizi dugun egoerarekin Zer behar du Kristina filma batek e, filma labur batek zehatzago irabasteko zein dira ezaugarriak Ba, komentatzen genuen batetik e, luzegi izatea, ez? Ja, atentzua galtzen dezunean, ja, gero teknikoki ere ondo egoten behar du, eta batez ere e, historia borobil bat e, eh, edukitza. Eta kasu honetan gainera eskatzen zitzaien beste gauza da, Euskaraz bizi nahi du leoloari tiraka zerbait kontatzea. Ez? Eta kasu hobetan E, biek irabazleek, eta bueno, besteak ere bazaukaten, baina irabazleek ondo jartzen zuten, ez? Alegia, bani, guardia zibel bat euskaraz bizi nahi duela, alegia, ez? Lander Garro eta Paul Bilbaurekin batera ibilizara epai lanetan, errexe izan da kontsentsua izan duzue edo desadostasunak? Ba ez, nahiko kontsentsua egia esan. e, nik uste, nik nire albotik ikusi nituen e, film laburrak, apuntatu nitu nire ohartxoak, eta gero bat batean polek bidalizi egun lehenengo oharra, eta esan genuen jo, ba, guk gauza bera ikusi dugu ez, horrekin guzti zadoz den eta irurok ez dena doz, ez egon, nik, ez, ez egon eh, desberintasunik ez, Orokorrean eh, maila ona egon dela esan daiteke, esango zenuke ba, ja, dagoeneko naiz eta aspaldidanik frogatua dagola Euskaraz ere filmak egin daitezkela? Bai, bueno, hori hor daukagu adibidez eh, zinemaldian, donosteko zinemaldian lehiatu den loreak, ez? Osa, euskaraz bizi daiteke eta euskaraz filmatu daiteke eta euskaraz filmak ikusi daitezke. Zergatik ez, beti bezala leku bai gazteleraz, bai ingelesez, bai frantsesez edo den edo zen ere bezala daude filoma, filomanak eta filtxarrak, baina badaude film onak ere. Gainontzean labur, Kristina zeiritzi duzuen daia film festivalaren inguruan, bigarren urtez egiten da, zuzeu bigarren aldiz epaima eh, izara. Bueno, eta partaide nahiko, ba, ez, bueno, nik uste eh, behar dugu, ez, horrelako gauzak dinamizatzen dugu e, herria eta kultura dinamizatzen dugu, eta nik uste horrelako saiakerak egin behar dira beti.